Jo, zu Lëtzebuerg hunn ech et net ongär, wann d'Leit Éierestaatsminister soen, wéi ech iwwerhaapt den Titel Staatsminister léiwer hunn wéi den Titel Premier, well ech jo guer näischt op Lëtzebuergesch wëllt soen. An am Ausland ginn ech President genannt. T'ass mer awer leschtendenns egal. Ech weess ëmmer, ween se menge wa se ee vun deenen zwee Titele gebrauchen. Dir sidd also, apropos Titel, och an där Kontinuitéit. D'nächst Joer wäert mer en Trounwiessel hunn tëscht dem Grand-Duc a sengem Fils, dem Prënz Guillaume. Ass dat eng gutt Kontinuitéit fir d'Land? Jo. Wéinst der Famill a wëll se net weider Skandaler mécht oder wéinst der. Well ech fannen, datt et déi roueg Aart a Weis, wéi eis Monarchie sech gëtt a wéi se ass, d'Grondstëmmung vun eisem Land Et passt, obschonn se den Uschloss un d'Modernitéit jo fonnt hunn, an den aktuellen Ierfgroussherzog an den zukünftege Groussherzog, dee passt an dat Bild vu Kontinuitéit a vun normalen Oflaf vum Wiessel tëscht de Generatiounen. Heescht, mir kënne frou sinn, wa mer e Grand-Duc hunn, deen an där do Kontinuitéit, trotz neiem Haus zu Colmar, wäert weider regéieren. Genau. Sot mer mol, Här Juncker, dat froen sech vill Leit, ech soe lo net Ären Alter, hein, deen ass ganz vill an de Medie gewiescht déi leschten Deeg, entweder sot Der e selwer oder net, et ass eppes mat siwe Joerzéngten. Wat maacht Dir d'ganz Woch nach iwwer? Dir kéint jo lenks an der Algarve an engem schéinen Haus sëtze bei der Plage oder soss zu Capellen. Op zu Capellen ass keng Plage, mee ech hunn awer e schéint Haus op der Kap. Jo, mee ech schaffen sech siwen, aacht, néng Stonnen den Dag u Saachen, mat deenen ech beschäftegt sinn. Fir de Rescht vun der Zäit loosse ech et méi roueg ugoen. Et ass een anert Liewen, well ech hunn net méi de Stress vun deem, deen vill Decisiounen den Dag muss huelen an deen net weess, wat an enger Stonn muss decidéieren. Dat war zu Bréissel besonnesch ausgeprägt, well een dauernd Telefonen aus der ganz Welt kritt huet, Premieren an anerer, déi engem eppes virgedroe hu vun deem een net wosst, wa se ugeruffen, firwat dass se eigentlech giffen uruffen. An ech brauch mech net méi wéi verréckt op d'Depeche vun den Noriichtenagencen ze stierzen, och wann ech dat dräi Stonne méi spéit gewuer ginn wéi soss, mécht dat keng keng Differenz. Ech muss och net dauernd op eppes reagéieren. Mir liewe jo an enger Zäit, wou de Politiker keng Chance ageraumt gëtt nozedenken, ier se schwätzen, an dat ass een Drock. vun der Press a vun de Leit op d'Press, vun der Immediatetéit, vun dem net Distanz huelen zu sech selwer an zu den Evenementer, déi net gutt ass an déi vill Misère an der Welt mécht. Quitte dass mer just well eng kleng Stënnchen hu kucke mer dat doten awer haut ze realiséieren. Dir schwätzt vun deene ville, Dir sidd awer d'ganz Woch iwwer zu Bréissel am Büro an Dir, nee, dat kann een net. Zwee Deeg d'Woch eemol Vun Dënschdes e Moes bis Mëttwochs Owes, sou an där Richtung. Nö, ech sinn awer net déi ganzen Zäit. Dir sidd jo, komm ech soen et elo mol am ganz léiwe Genre altersweise, wat war dat dote fir e Joer, dat mer elo kënnen ofschléissen? Wéi giff Der dat qualifizéieren? Mir koumen nach ëmmer net aus Krisen a Krich eraus, gesinn de Retour vum Donald Trump, Debakeljore fir Scholz a Macron, an dann d'Welt awer verënserchert vu KI, Fake News an esou weider. Wat ass dat? Dat kënnt an dat Duercherneen, wat et souwisou ëmmer schonn an der Welt ginn huet a wat zougeholl huet, mee awer och net drastesch zougeholl huet, derbäi, dass d'Aart a Weis, wéi Evenementer, ech hat dat lénks scho kuerz gesot, kommentéiert a begleet ginn, sech radikal Geännert huet. Fréier, wann eppes geschitt ass, hat en hallwen Dag Zäit fir doriwwer nozedenken a sech emol ze informéieren a Kënneg an der Saach ze maachen. Elo muss de direkt eppes soen. An net nëmme Politiker, mä jiddweree riskéiert jo all Sekund eng Victime vum Micro-Trottoir ze ginn, muss sech, ouni datt en iwwerleeë kann, zu Virgäng äusseren, déi en nëmmen zu Hallschent kennt an dann sinn d'Saachen natierlech méi komplizéiert ginn, awer och méi immediat ginn, méi direkt ginn duerch déi sozial Medien, duerch déi Informatiounstelevisiounskanäl, déi ähnlech funktionéieren wéi déi, déi net nodenken. An fir sech do zurechtzefannen, fir sech eng eege Meenung ze maachen oder fir sech eng. eegen Astellung zu de allgemenge Problemer ze verschafen, déi et an der Welt gëtt, dat ass eng Ustrengung, déi vill Leit net méi bereet sinn ze maachen. Da komme Konflikter dobäi, well Der vun de Konflikter schwätzt, déi oniwwersiichtlech sinn, well ee ganz oft net méi weess, wourëms geet et eigentlech bei deem Sträit, deen déi. mat een hunn a well een dat meescht, de gréissten Deel vun de Konflikter och net kennt. Ech hunn dat schonn eng Kéier op Ärer Antenn gesot, Et gëtt tëscht 60 an 90 Kricher an der Welt a mir beschäftegen eis just mat engem, mat der Ukrain, mat deem ee sech muss beschäftegen. Mee d'Welt ass onglécklech a mir fannen eis Plaz an där Welt och nëmmen dann, wa mer, mir déi mer eigentlech, Zefridde kënne sinn mat der Plaz wou mer liewen a mat der Aart a Weis wéi mer liewe gelooss ginn, ouni dass een sech do amécht, och interesséieren fir de grousse Misär an der Welt a well mer net de ganze grousse Misär kënne behandelen, solle mer eis mat dem klenge Misär heiheem beschäftegen, och hei am Land. Gëtt et vill klenge Musée? Ma ebe just, hei, Dir gitt mer e gutt Stéchwuert. Dir gesitt zwar mäi Skript hei net, mee ech hunn hei geschriwwen, Lëtzebuerg ass keng Insel vun den Séilegen. Dat beleeën d'ekonomesch Donnéeë. Mir hunn se gëscht nach beim Statec gelies, dee schwätzt vu Wuesstem op Diät. PIB geet d'nächst Joer ëm 2,5 Prozent an d'Luucht, Beschäftegung just e Plus vun 1,4 Prozent. Dat wier en historesch niddregen Niveau. Elo froen ech Iech, Wéi muss eng Regierung dann an där do Situatioun haushalten? wa mer eben net esou gléckséileg sinn. Si muss eben haushalten, wéi Der sot, an engem Lëtzebuerger Neologismus, deen net gutt kléngt, awer gutt gemengt ass, deen seet awer, wat e seet, wann een als Ekonomie Wuesstemsschwieregkeeten huet, muss een déi natierlech Dermat beschäftegt sinn, wéi kann ech déi Wuesstemskräften, déi bleiwen, muskléieren, mobiliséieren, fir datt et erëm méi a Richtung Expansioun geet, woubäi ech net gären hätt, datt mer eis mat der Idee offannen, datt mer ëmmer méi räich als Land musse ginn. E bësse manner geet och. Ech plädéieren net fir d'Veraarmung vu Lëtzebuerg, mä wann een nach een, zwee Prozent wiisst vun engem ganz, ganz héijen Niveau aus, Mir hunn no der Schwäiz den héchsten Duerchschnëtt wat d'Verméigen ubelaangt, vun de Paien net ze schwätzen. Da gi mer net deementspriechend méi glécklech wa mer méi hunn. Mir solle kucken, datt mer dat wat mer hu behalen an dat wat mer hunn esou verdeelen, datt dat ee kollektiivt Gutt gëtt, un deem jiddwereen en individuellen, eng individuell Participatioun huet. Sech mat de richtege Problemer beschäftegen ass dann och déi laangfristeg Problemer an de Grëff ze huelen. Künstlech Intelligenz ass een Thema, wat mech ëmdreift, och wéinst senge Risiken, mä ech wëll awer net nëmmen d'Risiken gesinn. D'Ofsécherung vun eiser sozialer Sécherheet ass ee Problem, deen sech elo net déi nächst zéng, zwielef Joer stellt, mee da stellt en sech iergendwann mat voller Wucht. Sech nei mat der Fro beschäftegen, wéi mer eis als klengt Land an der europäescher Kombinatioun mat all deenen aneren an Zukunft era bewegen, esou datt déi europäesch Stëmm nach Gewiicht an der Welt huet, dat werft d'Fro nom Ëmgank mat de Donald Trump op. Alles dat si Saachen, déi net nei sinn, déi och maîtrisabel sinn, mee wou ee sech grëndlech all Dag dermat muss beschäftegen. Dir gitt mer an eng Kéier d'Stéchwuert Aarm an sech och. Ech maachen eppes fir Iech. Majo, tiptop. Dass mer virukommen. Genee. Aarm, Aarm, jo, dat ass elo en, dat kann ee elo op vill. Op vill Methoden ausleeën, mee déi, déi et sinn, déi spieren net richteg. Ech hu dat Gefill bei deem, wat Der elo gesot hutt, datt Der vill hei am Land awer den Hals net voll genuch kréien. Ech schwätzen och do de Logement un, deen Dir d'lescht Kéier hei sot, et muss jiddwereen e Stéck och kënnen ofginn, fir ze wuessen. Ech hunn jo elo grad gesot, et muss een net ëmmer méi hunn, fir méi glécklech oder méi frou oder méi zefridden ze ginn. An do gëtt et Parzellen an eiser Gesellschaft, déi géifen och ganz gutt mat manner auskommen, wa séchergestallt ass, datt well si manner hunn, anerer genuch kréien. A mir fält op, datt jo d'Aarmut, esou wéi se gemooss gëtt, an den leschten Joeren staark an d'Luut gaangen ass. Ganz genee. Wann csv 10 Joer an der Regierung gewiescht wier, géif jo all Mënsch haut soen, csv ass Schold drun, dass d'Aarmut an d'Luut gaangen ass. Mee dat geet elo net méi. Dat ass net méi esou einfach wéi fréier. Csv ka elo hëllefen dat Ganzt ëmzekéieren. Jo, si ass um Wee fir dat ze maachen. Mee fir esou eng Tendenz ëmzedréinen ass. schwierig an. Komm mir ginn de Leit nach e Chiffer, 19 Prozent vun de Residenten riskéieren an d'Aarmut ze rëtschen, dat wier all fënnef, ee vu fënnef. Den Aarmutsrisiko deen huet zougeholl an dat mécht mer Suergen, well wann déi Differenz tëscht deenen déi um Punkt sinn an d'Aarmut ze rëtschen an deenen déi genuch hunn, voire vill genuch hunn, dann kréie mer een atmosphäreschen. Problem, deen een ëmmer da kritt, wann dat soziaalt Gefäll an engem Land, an enger Géigend sech no ënnen. Hu mer dat? Spiert Der dat? Ech spieren dat net u mir, well mir geet et gutt. Iech och iwwregens. Absolut, mee am Land, am Land. Mir schwätze jo vun de Leit. Ech kucken op d'Stroossen an ech kucken an d'Haiser eran, obschonn een dat jo net gesäit. An ech weess duerch meng Kontakter, déi ech hunn, och mat deenen, déi am Sozialberäich schaffen, dass et awer vill Leit gëtt, deenen et net gutt geet an déi keng Perspektiven hunn, déi keen Horizont hunn fir sech a fir hir Kanner. Zum Beispill, dass dach een Hon, de Staatsminister seet dat iwwerens och, Een Hohn, datt esou ee räicht Land wéi mir et mat engem reelle Problem vu Kanneraarmut ze dinn huet. Gëtt och eng Altersaarmut op där anerer Säit vun der Scheier. Altersaarmut gëtt et zu Lëtzebuerg manner, manner wéi Kanneraarmut. Wat Lëtzebuerg huet par rapport zu aneren e relativ héijen Altersversuergungssystem. Déi Leit, déi pensionéiert sinn, si liewen net an Aarmut zu Lëtzebuerg. Si liewen net esou gutt wéi aner, mä et gëtt vill Pensionéierter, Déi liewe besser wéi vill jonk Stéit, déi mat Kanner ze dinn hunn, déi an der Aarmut grouss ginn. Also mir däerfen d'Kategorien net matenee vermëschen. E bësse méi Rücksicht openeen huele wier vläicht eng Méiglechkeet, fir et besser ze maachen, wéi mer et maachen. Rentendebatt, Gëscht sot nach an engem e Wort Interview d'CGFP, datt mat 30 Milliarde kee Besoin zum Handelen bestéing an datt vill Meinungsmache a Propaganda fir eng Reform géif gemaach ginn. Wat sot Der dozou? Brauche mer déi Reform elo? Mir brauchen déi net mat mueren, mee mir brauchen eng Reform, déi sécherstellt, dass mer op Dauer e System hunn, dee sech dréit, dee soutenabel ass, wéi mer dat op Lëtzebuergesch ewell nennen. An déi Laangzäitproblemer gi vun der Politik net gären ugepaakt. A wa se ugepaakt ginn, da stinn direkt déi am Wee, déi fäerten, se géife laangfristeg eppes verléieren. Mee laangfristeg geet et net op, wann ee méi Pensionéierter huet wéi schaffend Leit. Laangfristeg geet et net op, wann ee mordicus ee Pensiounsniveau ëmmer nach künstlech verlängert doduerch, dass een d'Cotisatiounen héicht, déi der Wirtschaft, déi der Wettbewerbsfäegkeet vun eiser Economie fundamental schueden, well dat ass ee groussen Avantage. déi mer komparativ par rapport zu den Länner ronderëm eis hunn, dass mer niddreg Soziallaaschten bei héijen Sozialleeschtungen hunn, dat soll een net liichtfankeg op an den Eck geheien. Ech sinn dergéint, dass een elo bombastesch Pensiounsreformsdiskussioune féiert, mee dass een awer driwwer schwätzt, ouni dass een direkt accuséiert gëtt, dass ee Sozialofbau, Asozial Näid schürt, jo. Asozial Näid giff schüren, nëmmen well en e Problem benennt, deen et gëtt. Dat ass jo o eng Art a Weis, sech mat enger wichteger Zukunftsfro vun eiser Gesellschaft ze beschäftegen, déi net an der Rei ass. Ech kommen eng Kéier op d'CGFP ze schwätzen. Am selwechten Interview Gëtt gesot, datt eng lineär Hausse vum Punktwäert onëmgänglech ass. Jo, mee ass, Här Juncker, dann net ze fäerten, datt Staat a Privé ëmmer méi auserneen driften, ganz ouni all Jalousie? Jo, mee et gëtt och Kollektivverträg am Privatsecteur, déi relativ substantiell Lounprogressiounen beinhalten dat iwwer Jore schonn, dat ass also net nëmmen ee Phänomen. Do klëmmt een awer net esou héich era wéi beim Staat vläit. Jo, mee leschte Mol, wësst Dir da wéi deen nächste Lounofschloss ausgesäit? Deen nächsten? Ech net, nee. Wann Dir et net wësst, dann ech och net. Mir zwee wëssen et net. Wësst Dir, d'CGFP seet ni wat se freet. Ganz genee, an herno kënnt awer e Resultat eraus. Genee. D'CGFP huet awer och, dat muss een awer zur Éier vun där Gewerkschaft soen och heiansdo net null Verträg ofgeschloss, wann der Ekonomie schlecht gaang ass oder wa mer ee Problem haten am Land, deen net einfach ze bewältege war, da war d'CGFP ëmmer d'accord fir Nullronnen ze maachen. Also, et däerf een och net esou maachen, wéi wann déi elo giffen. iwwerdreiwen, si wëssen, datt se net sollen iwwerdreiwen, si wäerten och elo net iwwerdreiwen, mee si hunn oft an der Vergaangenheet net iwwerdriwwen. Mee deen Ecart, dee gesitt Der net, datt do eng Spaltung wier oder en e Gruef tëscht deenen zwee Systemer? Deen ass ouni all Zweifel do, obschonn een dat net total ka mateneen vergläichen. Mee dee System, déi systematesch Spaltung gëtt et och am Privatsecteur eleng. D'Betriber am Privatsecteur, déi funktionéiere jo net alleguer mat deene selwechten lounpoliteschen Zousätz, déi et bei Vertragsverhandlunge gëtt. De Bankesecteur, de Finanzsektor kann een net vergläiche mat Deeler vun der Industrie, déi schlecht dru sinn. An iwwerhaat. Soll ee kucken, datt jiddweree genuch huet, keen ze wéineg a keen ze vill. Ech héieren awer eraus, also mir mussen eis awer ëm d'Pensioun an déi Pérénitéit, fir nach e schéint Lëtzebuerger Wuert, Laangfristegkeet vum System ze erhalen. Ech sinn der Meenung, datt een dat soll maachen. Et ass net, datt ech dat net probéiert gehat hätt. Erënnere ech nach drun, wéi ech gesot hunn, mir bräichte 700.000 Awunner, fir eise Pensiounssystem um Liewen ze halen. Et si Joren, wéi eng Hond duerch d'Land gedriwwe ginn. A seet haut een, oh de Mann hat awer vläicht Recht, lo si mer zu 700.000, lo brauche mer méi Spideeler, lo brauche mer méi Stroossen, lo brauche mer méi Investissementer an d'kollektiv Ariichtung, lo brauche mer méi Altersheim. Dat seet keen. Mee et war rechtzäiteg, wat op Lëtzebuergesch zur Zäit heescht, gewarnt ginn, dass wa mer net giffen am Pensiounsberäich an am Bevölkerungszouwuessberäich lues a lues Bremse zéien, dass mer dann duerch de Wuesstem, de wirtschaftleche, genau esou vill Geld produzéieren, wat mer brauchen, fir d'Konsequenzen vum Wuesstem ze finanzéieren. Dat ass keng Erkenntnis, vun haut. Lo steiere mer op d'Millioun zou, soen ech elo mol. Jo, ass dat jo reng dann eng Realitéit? Dat ech giert. Dat ech mengen net giert. Dir waart an därer Zäit komplett am Timing. Dat hat am Dag esou därer Zäit viraus. Dat hat mer gutt gefallen, dat. Esou couragéiert war Der net. Esou couragéiert ginn ech nach vläit am Laf vum Interview. Wann ech 80 Joer al sinn, da sot Der. Da gitt Der nach eng Kéier invitéiert, kloer. Bleiwe mer bei der Ekonomie, vläit komme mer op déi moer wirtschaftlech Wettbewerbsfäegkeet vun Europa ze schwätzen. De Mario Draghi huet déi dach schonn schonungslos opgedeckt. Schaffe mer net méi genuch an Europa, Här Juncker? Ech géif dat esou net formuléieren. Mir brauche jiddwerfalls zu Lëtzebuerg net all Sonndeg ze schaffen, do sinn ech radikal dergéint. Mee datt mer an Europa generell oder zu Lëtzebuerg generell net genuch Giffe schaffen, giff ech esou net soen, well et ass jo eng ënnerscheedlech Aarbechtsdichte pro Woch a pro Joer an Europa feststellbar. Mir sinn net déi, déi am mannste schaffen an Europa, anerer schaffe manner. Mee datt een net soll an eng Stëmmung erakommen, wou e fënnt, datt d'Aarbecht bei der Gestaltung vun der Fräizäit e bësse géif genéieren. Dat wier vläicht gutt. Op deem Punkt si mer zu Lëtzebuerg net wéi mun verstänneg Gewerkschaften zu Lëtzebuerg. Mir mussen oppassen, datt mer par rapport zu anere grousse Wirtschaftsbléck an der Welt net eis op engem Wee befannen, deen esou schif ass, dass een net méi riicht ka lafen. Jo, mee ass d'Aarbechtszäitreglementatioun dann ze rigid? Oder elo ginn Ouverturë gemaach, Dir sot, dee Sonndeg, dee gëtt awer esou net vun de Leit hir. Wat hat mol gebraucht, mir soen d'Leit mol iwwert froen, wat si da wéilten. Oder géife si ëmmer akafe goen? Et gëtt vill Leit, déi soen, et ass besser, ech schaffe sonndes aacht Stonnen, wéi dass ech mech nëmme fir véier Stonnen a Beweegung setzen. Mee ech si géint déi Politik. dat eng Verflaachung vun engem allgemenge gesellschaftspoliteschen Denke verréit. Et soll een Dag an der Woch ginn, deen anescht ass wéi déi aner. Dat huet näischt mat der Sonndesmass ze dinn, wéi mer ëmmer entgéint gehale ginn. Jo, jo, dat huet näischt mat Massen, mat Andachten a mat Vesperen ze dinn. D'weess geschwënn souwisou kee méi, wat eng Vesper ass. Et huet dermat ze dinn, datt ee Rou an d'Gesellschaft muss kréien, an den hektesche Rhythmus vun der Zäit, an där mer liewen, an dass een esou liichtfankeg, wéi dat am Moment geschitt, seet, Opéi, elo gëtt eben all Sonndeg geschafft, elo kann een aacht Stonnen e Sonndeg schaffen. Dat ass en Ausrëtschen, och am Direktverglach, wat fir mech fréier nach, E Wäert un sech hätt nämlech d'kathoulesch Sozialléier, déi vun esou Prinzipie schwätzt, un déi chrëschtlech sozial Parteien sech wannechgelift och heiansdo sollen halen. Et ass keng gutt Entwécklung, déi do am Gaang ass. Jo, da si mer e bësse Wirtschaftsminister versus Aarbechtsminister, an deen ass jo genee aus där doter Zunft, déi Der elo grad genannt hutt. Ech war 17 Joer Aarbechtsminister, ech hu mech mat Sonndesaarbecht vill beschäftegt, dat, ech hunn ënnert engem Gesetz musse Politik maachen, wat vun 1990 war, dat hu mer geännert, do hu mer notamment an de grouse Betriber agefouert, datt wann Sonndesaarbecht soll kommen, d'Leit per Referendum Ëmt hir Meenung gefrot ginn. Op der Gudde ass ee Referendum ofgehal ginn. De Referendum ass ausgaang géint d'Sonndesaarbecht. Hunn d'Sonndesaarbecht awer autoriséiert, géint de Wëlle vun de Gewerkschaften, ouni am Dauerkrich mat de Gewerkschafte gelant ze sinn. Muss een also e System hunn, deen otemet en Fonctioun vun den Necessitéiten, déi et heiansdo ka ginn. Mee generell. de Sonndeg zu engem Dag ze maachen, wou kann de ganzen Dag geschafft ginn, halen ech aus kulturelle Grënn, aus sportsorganisatoresche Grënn, aus gesellschaftspolitesche Grënn fir eng Tendenz, déi net gutt ass. Esou liichtfankeg einfach ze soen, pang, dat ass elo esou, sinn ech dergéint. Ech kommen nach. Elo kënnt Der eng Schlupp Kaffi huelen, wëll. Ech huele keng Schlupp Kaffi, well ech wollt nach soen, kuckt emol, eng allengerzéiend Fra vun Ometz. Fir déi ass dat net esou einfach, fir sonndes mueres véier Stonne schaffen ze kommen. Du muss eng intakt Famill hunn, si muss mat engem Mann zesumme liewen, deen Zäit huet, mee wa se elengerzéiend ass, dann huet se dat jo net. Also mir sollen un d'Liewenswierklechkeet vun deene Leit, déi. Mee esou denkt Dir, Här Imker, datt de Patron vun der Madamm vum Omets wëll eppes anescht, dee wëll verkafe sonndes moies, wëll d'Demande do ass? Ass d'Demande wierklech do? Wann ech kucke wee sonndes mueres an d'Geschäfter geet, ech net, well Ech maachen dat net esou. Mir fält op, dass vill Leit, déi net duerch d'Contrainte vum Aarbechtsliewe gebonn sinn, an de Grandes Surfacen spadséieren. Wat e Fakt ass, jo. Ech hunn näischt dergéint. Mir sollen elo net déi aner Leit forcéieren, honnert Kilometer den Dag ze fueren, fir sonndes véier Stonnen, fir sonndes aacht Stonnen ze schaffen. Komm mir kommen op de CPTE mol eng Kéier nach ze schwätzen. Bleiwe beim Aarbechtsrecht, de Comité permanent ganz richt, ganz recht. Dir kënnt ënner den Historique mar wien hien erfonnt gouf oder wéi e geschaf gouf. Comité permanent de l'emploi ganz genee, voilà. Dozou huet hei um Radio den Direkter vun der Fedil, den Här Vanquin, bemierkt, datt de Businessmodell vun de Gewerkschaften dodra bestéing, sech fir e komplett onflexibelen Droit du travail anzesetzen an sech esou mam Monopol vum Kollektivvertrag incontournabel ze maachen, wa Betriber awer kleng Ouverturë brauchen. Elo froen ech Iech, Fannt Der et normal, datt e klengen oder mëttlere Betrib ouni nennenswäert Gewerkschaftspresenz muss e Bittgang op Esch bei OGBL an LCGB maachen, fir kënnen ze schaffen? Mir fuere guer no engem System, wou wiesentlech Froe vum Aarbechtsliewen via Kollektivvertrag gereegelt ginn. Fir ze verhënneren, datt ze vill muss iwwert d'Gesetz gereegelt ginn, sollen am Beräich vun der Fedil d'Leit sech och iwwerleeën, datt wa se d'Kollektivvertragswiese verdënnen, zréckdrécken, datt se dann den Drock op de Legislateur erhéije fir iwwert d'Gesetz contraignant Reegelen ze fixéieren, déi, wa se iwwer de Kollektivvertrag gereegelt ginn, méi soupel kënnen formuléiert a méi soupel kënnen ausgeluecht ginn. Nun weess ech och, dass et grouss Ënnerscheeder gëtt tëscht klenge Betriber a groussen Ensemblen, mee mir sinn opgrond vun enger europäescher Direktiv obligéiert, u sech de Prozentsätz vu Kollektivverträg no uewen ze korrigéieren. Ech wëll eemol do zu deenen Kollektivverträg an zu der Fedil und Konsorten hire Positionsbeschreiwungen Folgendes soen, An engem Land, wat dringend, aus ville Grënn, op de soziale Fridden ugewisen ass a wat aus dem soziale Fridden och e Standuertargument gemaach huet, op deenen och auslännesch Investisseuren staark reagéieren, ass et gutt, wann en d'Gewerkschaften an hirem Rôle respektéiert. Ech hat vill Sträit mat OGBL a mat LCGB, mam OGBL méi wéi mam LCGB, mee Wann s de d'Gewerkschafte brauchs, muss de an engem Gespréichsklima mat de sinn iwwer déi ganz Zäit, wat der et erlaabt, Léisungen ze fannen. Ech ginn Iech e puer Beispiller, Op eemol huet d'LUXE decidéiert, d'Gewerkschaften, ze streiken. Jo, wann s de net kanns d'Gewerkschaftspresidente ruffen a soen, Jongen, Lo diskutéiere mer meeschtens Samschden a Sonndes, wat mer kënne maachen, fir datt mer net streiken. Da kréie mer e Problem, wa mer d'Letterchesfléier wëlle streiken an déi streiken eng Woch, da steet de ganze Bau stëll, roueg, gëtt net geschafft. Da muss e kënnen d'Gewerkschaftspresidente ruffen, déi hues du och gefrot hunn, datt de dech solls Als Premier ëm de Konflikt bekëmmeren, fir ze kucken, wéi se do erauskënnen. Plättercherslee hat eréischt agesat. D'Luxair och, Plättercherslee och. D'Sécherheetsfirmen, mir hate jo x Iwwerfäll mat Doudegen, soudatt déi Leit gesot hunn, elo streike mer. Du huet d'Regierung, also déi dofir zoustänneg waren, ech hunn dat gäre gemaach, wann ech awer déi ganze Zäit mat de Gewerkschafte gesträit hunn, wann ech soen, Haalt op! eppes ze fuerderen, gillt Iech elo. Wann Der dat net respektéiert, dass Gewerkschaften net ëmmer, mä awer dacks am Numm vun de schaffende Leit schwätzen an och Afloss brauche bei deene Leit, fir grouss Konflikter ze léisen, da gi mer e schwéiere Wee. Dofir soll een douce. mat deene Froen ëmgoen. Sträit mat de Gewerkschaften, dat muss sinn. Wann d'Gewerkschafte kee Sträit méi mat der Regierung hunn, dann erfëllen se hir Aufgab net méi. Mee wann et drop ukënnt, muss een esou matenee gefuer sinn an rouegen Zäiten, dass dat och nach an onrouege Zäiten als Fundament, als Steen fir d'Bilde vun engem Kompromiss dinn kann. Dir hutt elo selwer gesot, Dir stitt dem LCGB no. Déi zwee Gewerkschafte militéiere fir den Ament elo mol an dëse Froen, déi mer elo just ugeschwat hunn, zesummen. Si mer dann um Wee zu enger Eenheetsgewerkschaft hin? Brauch et hiwaten eng eegestänneg chrëschtlech Gewerkschaft? Also dat ass jo net eng Fro Dat ass eng Appréciatiounsfro. Déi sech an éischter Linn u mech riicht, mee ech fanne schonn, datt de Gewerkschaftspluralismus, wann en net zu enger Zerfledderung vun der Gewerkschaftslandschaft féiert, grouss Virdeeler huet. Et fiert ee schlecht an engem System, wou jiddwereen am selwechte Club ass a wou et ee gëtt, dee seet, wéi et an engem Club muss zougoen. Mir hu jo och méi wéi ee Fussballsclub, déi jo och Sträit genuch ënnerteneen an an hire Clibb, wat wat ech iwwerens net gutt fannen, mee dat geet mech näischt un. Ech sinn der Meenung, dass mer mat grousse Gewerkschaften gutt gefuer sinn. A wa se sech zesummendinn, soll een duebel gutt nolauschteren. Déi maachen dat jo net aus heiterem Himmel. Dat wier also kee gutt Zeechen an deem Sënn, fir de Pluralism op d'mannst net. Nö, de Pluralismus, dee geet net doduerch zu Gronn, datt zwou Gewerkschaften zesummeschaffen, mee ech soe just, wann zwou Gewerkschaften, déi ëmmer probéieren, sech vuneneen z'ënnerscheeden, an enger Saach zesummeschaffen, Soll een d'Ouere spëtzen? Ganz genee. Mir mussen d'Oueren och elo e bësse spëtzen, dass mir an eisem klenge Club hei, mir zwee, kee Sträit kréien. Mir maachen eng kleng Paus an da geet virun. Rtl Background am Gespréich. Zwee Damm Background um genee 5 Minutten op halwer mam Éierestaatsminister Juncker. Elo soen ech nach eng Kéier Éierestaatsminister. Voilà, Här Juncker, kucken emol, ech froen Iech natierlech, well Dir géift et net maachen, keng Notten auszestellen der schwaarz-bloer Regierung. Se ass elo gutt Joer um Schaffen. Mee wat behaalt Der allgemeng vun deem Joer zréck, vun der politescher Dynamik vu Frieden Bëttel. Dir sutzt eng Kei, du sot mer, Haalt der op, den de Luc Frieden esou ze bezeechnen, mat leoliberal a kalem Häerz an alles. Jo, dat fannen ech och nach wie vor eng Beschreiwung, déi senger ganzer Fläch net gerecht gëtt. Ech kennen de Luc Gefriede jo banzeg a bausseg genuch fir ze wëssen dass se richteg tickt, mee e muss sech natierlech e bëssen ewech hale vun deene Kräften an der Gesellschaft, déi e bëssen de Géigendeel wëlle maache vun deem wat csv iwwer vill Joren, wann net esouguer Joerzéngten, notamment am Beräich vun der Sozialpolitik zustane bruecht huet, well dat, wat mer an der Sozialpolitik gemaach hunn, huet staark zur Berouegung an domat zur Kompetitivitéit vum Land bäigedro. Ech gesinn nach net, dass do grouss Gefore géife kommen, mee ech mierken awer heiansdo, ech schwätzen net nëmme vum Luc, an dem Sproochgebrauch vun Eenzelen a menger Partei, wéi eng Achseverschiebung vun der zentraler Dimensioun vun der Politik. Dat gesinn ech net gären an ech mengen och, dass déi Tendenz fir dacks ze no rechts a Richtung vun enger Wirtschaftspolitik, déi net Nuancë genuch huet, fir dass jiddwereen sech an hir erëmerkennt, ech mengen, dee Prozess wier en ageleet, dee géif erëm enke zeréckgedréint ginn, well et gëtt an der csv nach ganz vill Leit, déi mat dem s. vun deenen dräi Buschtawen dat Wiesentlecht verbannen, wat se bewueren huet, fir an d'Politik ze goen. Awer ëmmer manner, hunn ech d'Gefill, oder? Ech hunn dat Gefill net, well ech kenne méi Leit an der csv wéi Dir. Dir schwätzt net genuch. Dir schwätzt ëmmer nëmme mat deenen engen. Ech schwätze mat deenen aneren. Ass gutt, da musse mer eis eng Kéier zesummesëtzen mat deenen zwee. Mee wat gëtt Iech dann déi Sécherheet, well de Luc Frieden ass jo awer elo och elo net deen, deen dat soziaalt Gewëssen op déi vläit alleréischt Träppche géif setzen an der Chambre de Commerce a säi Vécu wei en aneren. An der Geschicht vun enger Partei gëtt et Wellebewegungen. Mir haten laang Joren. Dir hat Wellen, déi laang gedauert hunn. Dir hat eng laang Well. Ech hu mech Inspiréiert un deenen, op déi et ukomm ass, de Jean Spautz an anerer, och de Jacques Santer, dat waren esou Leit, ech och, déi awer no bei deene Leit waren, deenen et net esou gutt gaangen ass, obscho mer net alles konnte maachen, fir datt et deene Leit géif besser goen. Och eis vill. a Betriber erëmgedriwwen hunn, mat de Betribsekippen vun de Gewerkschaften notamment. Net mam Patronat, net de Siessen. Ech hunn och mam Patronat, ech hunn dat Duercherneen a Mateneen hunn ech ni gär gehat, ech hunn et och net praktizéiert. Iwwregens och net mat de Gewerkschaft. Dach, op enger Lokalsektioun vum LCGB zu Bieles sinn ech op d'Schluechtfest gaang. Dat ass ëmmer ëm dës Zäit gewiescht. Mee onofhängeg vun deene méi klenge Saachen, déi mer dozou afalen, hunn d'CSV-Premieren lues a lues sech méi däitlech an d'politesch Mëtt geréckelt, wéi datt mer et akzeptéiert hätten, datt viru gesot ginn ass, csv wier d'Partei vun de Banken, csv wier d'Partei vun der Arbeed. Ech sinn an deem Klima grouss ginn a mir hunn dat Klima geännert an ech hätt net gären, wann et erëm an déi aner Richtung géif zeréckgedréint ginn. Kéint d'DP dann déi Gefor duerstellen? Si huet jo eng Regierung esou matgemaach, 99 op 2004. Nom et, DP ass jo och keng radikal Patronatspartei gewiescht, wéi et haut ass, weess ech net. Oh dach, dat wësst Der jo awer. Dir, mir maachen déi Politik jo awer all Dag mat an. Dir, wat heescht dat? Dir, mir zwee, d'ganzt Land, d'Land a Leit. Ech leiden net ënnert der DP an si huet och ni vill ënner mir gelidden. Nee, ech hätt gären, datt. all Mënsch an senger Aarbecht déi e leescht respektéiert gëtt. Wann een e Mënsch respektéiert, muss en och seng Aarbecht respektéieren. Et gëtt keng nobel Aarbecht a keng Aarbecht déi net brauch gemaach ze ginn, soss giff se net gemaach ginn. An ech wëll dat net mat Beispiller ënnerleeën, well dat ass populistesch, mee jiddwereen huet eng Aarbecht, jiddweree probéiert seng Aarbecht gutt ze maachen a jiddweree muss an der Aart a Weis wéi e schafft, wéi e lieft a wéi e Sue verdéngt a Suen ausginn, respektéiert ginn. Ech bleiwe bei de Parteien. Ech ginn Iech en Zitat, Dir sot just, ob Der dat esou kënnt deelen, D'Chamber ass wäit dervun ewech, e Spigelbild vun der Gesellschaft ze sinn. Wann d'Vertrauen an d'Parteien zeréckgeet, da reculéiert och d'parlamentaresch Demokratie. An d'Fro, ob sech vill Leit guer net méi vun de Parteie vertruede fillen. Hutt Dir elo de Marc Spautz zitéiert? Nu kuckt. Dat ass ee vu menge grousse Frënn an der csv. An do si mer op enger Linn, hien an ech a vill aner Leit och. Jo, d'Parteie mussen Sech Suerge maachen iwwert déi Festegkeet, mat där se Leit an der Gesellschaft kann unenee bannen, an deen, an deenen hiren Numm se dann och schwätze kënnen. Ech gesinn e grouss Vollekspartei zu Lëtzebuerg an och soss doruechter an der Gefor, op hire Ränner, kee Schlusspunkt ze setzen. Et lafen ze loossen, also ausfransen, hat Der virdru gesot. Ausfransen, jo, dat ass eenzeg dat, wat ech mengen. An de grousse Volleksparteie gëtt ëmmer méi. Et gëtt e Geschmass, deen un d'Riede vun de Populisten a vun den Extreemen erënneren. D'Leit maachen dat an de grousse Parteie bewosst, well se wëllen den Afloss vun den Randparteie schmäleren. D'Resultat dervun ass de Géigendeel, déi fannen ëmmer méi Zousproch, wann an de grousse Parteien d'Zuel vun deene Leit, déi esou schwätze wéi déi op de Ränner, zouhëlt. Dofir muss een an der Politik de Sproochgebrauch net den Extremen upassen, mee dem eegene Verstand upassen an dee muss sech ëmmer ëm d'politesch Mëtt beméien. Politesch Mëtt ass een Ausdrock, deen ech net gären hu, well d'Mëtt ass jo just ee Punkt, ass jo keng Fläch. Ech hätt gär, datt d'Mëtt vun der Politik eng Fläch géif ginn, op där méiglechst vill Leit sech erëmfannen, Kee vu mengen. Dass de Fred Keup op X. Ah voilà, ech hunn ech jo gesot, kee vu mengen. Ech spieren dat direkt. Syrien, ah ech hunn. Mee ass dat hei, wat Der gemengt hutt, d'Bore vun de Volleksparteie ginn ausgehelegt, hei ginn Extremitéite mat. Et gëtt ëmmer méi Leit, déi elo direkt soen, och an der CDU a soss do, Richter, all déi Syrer, déi sollen elo heem goen. Okay. Ech sinn och der Meenung, dass vill Leit, déi aus Syrie komm sinn, vun deenen ech der vill kennen a mat deenen ech mech zu Bréissel méi beschäftegt hunn wéi hei am Land, wann d'Ursaachen, aus deene se fortgelaf sinn, net méi do sinn, well se net méi verfollegt ginn, well se net méi agespaart a gefoltert ginn, well och d'Wirtschaft erëm ufänkt ze ootmen, dass déi sollen heemgoen. fannen ech an der Rei. Mhm. Mee ech sinn dergéint, datt een elo no dräi Deeg seet, nee, elo sollen déi fortgoen. Wat ass dann dat fir eng Aart a Weis, datt ee Land, wat um Buedem läit, wou ee guer net weess, wéi deen neie Regime funktionéiert, dee fréier bei Al-Qaida täteg war an am Islamesche Stat täteg war, firwat musse mer dann elo als éischt Reaktioun op deen Ëmstuerz vum Assad, deen ech nëmme flüchteg kannt hunn, Soen, Lo geet heem. Géife mir dann elo a Syrien wëlle goen? Ausserdeem gesinn ech, datt vill Leit awer schonn ënnerwee sinn, fir a Syrien ze goen. Mee loosse mer dach der Geschicht eng Chance ginn, fir sech emol erëm opzestellen, esou datt jiddwereen an hir ka liewen. Mee no esou Aussoe vum Deputéierte Keup, ass d'ADR eng rietspopulistesch, voire rietsradikal Partei? Ech giff net esou wäit goen. Ech mengen an der adr, obschonn et jo eng kleng Partei ass, net e grousse Wahlsiger, si huet 5 Sëtz kritt bei de leschte Wahlen, si hat der schonn eng ka 7, sou. Do waren d'Causen nach vläit anerer deemools. Jo, jo, dat do ass ëm d'Pensioune gaangen, jo. Mee onofhängeg dovun mengen ech, datt den adr, am klassesche Sënn vum Wuert keng rietsradikal Partei ass, där ee Schlëmmes kënnt ënnerstellen, wat se giff maachen, wa se alleng Meeschter wier. Dat gesinn ech net esou. Mee et ass awer eng Partei, d'Fransousen nennen dat la droite pure et dure, net d'L'extrême droite, mee la droite pure et dure. Dat hunn ech net esou ganz gären. well där Partei, notamment deene ronderëm den Europadeputéierten, deen se elo kritt hunn, Tendenzen zouschwammen, déi zur Radikaliséierung vun där Partei bäidroen. Et ass erstaunlech, jo, ass mir zwar egal, mä dass den Här Kartheiser elo an senger eegener Rechtssecte Fraktioun zu Bréissel kritiséiert gëtt. Do ass mäi Frënd Orban dran, do ass PiS dran an a Polen. Dat si Leit, mat deenen ech andauer klinisch genuch, wéi och mam Här Kartheiser. Mee datt en nach méi wäit geet wéi déi, dat hätt ech em net zougetraut. Mécht en awer. Mee gutt. D'Leit sollen dat beurteelen. Extremitéite kenne och dann net hir Limitten an deem Sënn. Dat mécht eng Extremitéit aus. Eng Extremitéit mécht aus, dass am Raum séier Famill gëtt mat enger anerer Extremitéit. Les extrêmes se touchent, soen d'Fransousen. An esou ass et och. Rietsradikal a Lénksradikal bréngen näischt Guddes fir d'Mënschheet. Wat Mélenchon an d'Madame Le Pen. fir op engem auslännesche Beispill ze bleiwen, déi soe jo grosso modo datselwecht, Wat bréngt dat Frankräich? Wat bréngt dat iwwerhaapt Frankräich an der Situatioun, wéi et elo ass? Ech hu mam Här Barnier, deen ech jo gutt kennen, e puermol geschwat, wéi e Premier war a och wéi et net méi war. Ech hunn elo mam Här Bayrou mech e puermol ënnerhal. Frankräich ass dach an enger Situatioun ukomm, wou. Et ganz schwéier ass, eng politesch Mëtt esou ze definéieren, datt déi, déi eigentlech zouer gehéieren, missten koalitiounsfäeg ënnerni sinn. An ënner anerem ass déi Zersplitterung vun der politescher Landschaft am Frankräich op d'Tatsaach zeréckzeféieren, datt ënnert dem Här Macron d'Gewerkschaften an och Patronatsverbänn eigentlech net méi genuch respektéiert gi sinn, wa grouss Reformen am Frankräich Ustungen. Da gesäit een, wat entsteet, wann een déi Corps intermédiaires, wéi mer dat an der politescher Soziologie nennen, déi Kierperen, déi tëscht de Parteien an an der Gesellschaft schwämme, wann een déi an hirem Afloss no ënnen dréckt, da soll ee gutt oppassen, datt een net datselwecht op anere Plaze mécht. Hie sot et, D'AfD an Däitschland gëllt als geséchert rietsextrem. Dat seet net ech, mee de Verfassungsschutz a Länner. Den Elon Musk mécht elo Publicitéit fir déi Partei a schreift alt nees, nëmmen d'AfD kann Däitschland retten. Jo, Här Juncker, hei vermëschen sech extrem geféierlech Messagen, Tendenzen. Wéi ass dat do an deem Sënn anzeuerdnen, dass Amerika och elo bewosst an déi dote Politik matmécht, wëssend, dass jo Neiwahlen am Februar sinn. Jo, mee d'Amerikaner sollen sech ëm d'Ursaache bekëmmeren. Mir bekëmmeren eis jo och net ëm d'Resultat vun den amerikanesche Wahlen. Déi hunn den Trump gewielt, mat deem ech jo gutt gefuer sinn. An dat musse mer net all Dag kommentéieren. Wësse se, mir maachen och ee Feeler, mir Politiker an Dir Journalisten, Dir Journaliste bal der méi, Natierlech. Selbstverständlech, well mer och all Blödsinn, dee gesot gëtt, direkt kommentéieren. Firwat musse mir zwee eis elo iwwert dat, iwwert d'Fro ënnerhalen, wat den Här Musk, dat mat den däitsche Walen a mat der AfD ze dinn huet? Dat ass mir sou laang wéi breet, wat dee seet. Et ass awer net anert Dag, wann dat geschriwwen gëtt. Hien ass e Beroder vum US-President. Mä hien ass awer net President. An och wann de President dat géif soen, muss een dat och nach net. Mee Dir hutt gesot, den Här Trump wier eratesch. Wann en eratesch ass, da lauschtert e jo och engem Musk no, ne? Nö, Mengt der net? Wann e grad e gudde Moment huet, lauschtert em net no. Ech hunn e gudde Moment, wann de Mars schwätzt, well ech halen net ganz vill vun der Aart a Weis, wéi een aus der Tatsaach, datt ee Multimilliardär ass, d'Legitimatioun ofleet, sech zu politesche Froen pointéiert ze äusseren. Den Här Mars soll seng Sue verdéngen an e soll sech net Ëm d'Innenpolitesch Situatioun an Däitschland bekëmmern, a mir zwee sollten och net doriwwer schwätzen, wann den Här Musk esou eppes vum Stapel. Da komm mir loossen deen emol op der Säit. Mee wéi ass ass da mat deem, deem Der gutt ëmgaange sidd, mam, mam Trump an Zukunft ëmzegoen? Mir wësse jo elo e bësse wéi en tickt, he? Mat deem muss ee sech beschäftegen. An ech hunn dat schonn e puermol gesot, net onbedéngt op Är Antenn, mee. Dach, dach, zwee Deeg no de Wahlen hat Der dat gesot. Bon, et schwätzt een esou vill, datt een net méi weess, wat ee wou gesot huet. Ech mengen. Dir sollt net wéi d'Maus virun enger Kaz sëtzen. Jo, voilà, dat gëtt awer, ech hunn den Androck, an Europa hëlt d'Zuel vun de Mais zou. Hunn ech dat richteg verstan, datt elo zu Bréissel 27 Staats a Regierungscheffen zesummekomm si fir och iwwert d'Fro ze schwätzen, wéi se op den Trump solle reagéieren? Also ech hunn ëmmer d'Gefill gehat, et wier richteg fir ze mengen, datt wann een eng Strategie hätt, soll een se net erklären, mee et soll een se duerchzéien. An dofir soll een net op ëffentlecher Plaz driwwer diskutéieren, wéi mer mam Här Tram ëmginn, mee intern déi Politik, Pléck, definéieren, wou ee ka mam Tram zesummeschaffen a wou ee muss probéieren, den Tram an eng aner Richtung ze bewegen. Et léisst sech mam Tram zesummeschaffen, obschonn deen eng Method huet, fir international ze reagéieren, déi net eiser Usicht, eisen Usiichten entsprécht. Den Trump ass e Geschäftsmann, een Dealmaker. Ech hu jo vill mat en ze di gehat. En huet ëmmer gesot, Jean-Claude, we have to make a deal. An ech wollt verhandelen, hie wollt een Deal man. Dat sinn zwou verschidde Saachen. Mee wann ee sech dorop aléisst, fir en Deal mat em ze maachen, da kritt een och eng Verhandlungsléisung zustan, och wann ee se dann, fir him Pleséier ze maachen, Deal muss Nennen. An an engem Deal, wéi och an enger Verhandlung, muss een ëmmer deem aneren e Stéckwees entgéint kommen an him eppes ubidden, wat e gebrauche kann an sengem Kontext, fir besser do ze stoen. Esou zwar, dass ech, wann ech mäi Beispill däerf huelen, him ugebueden hunn, fir dass e giff op seng Tariffer op den europäeschen Autoen. Jo, do hunn ech gekuckt, wat et an Amerika bräicht, wat mir him kënne ginn, wat eis awer keng grouss Problemer giff schafen, während Eng Impositioun vun Autostariffer der europäescher Automobilindustrie, déi souwisou schonn den Houscht huet, zum Verhängnis hätt kënne ginn. Dat heescht, wann een et mat engem Dealmaker ze dinn huet, muss ee kucken, wat brauch dee Mann? An da muss een dat esou apake wéi wann dat wéi grouss Konzessiounen giff ausgesinn, obschonn deen och weess, dat do ass. Keng grouss Konzessioun vun Euro Währung, et ass awer eppes, woumat ech liewe kann. Wat ech domat wëll soen, dat ass, dass ee sech op den Trump muss aloossen, ouni en ze no un sech erunzeloossen. Wéi vill brauche mer dann hien a Russland an d'EU an natierlech implizit d'Ukrain, fir do zu engem Fridden ze kommen? Ouni Amerikaner gëtt et kee Fridden an der Ukrain. Dat ass einfach esou. Dat ass esou wéi dat internationaalt Kaartespill gestéckt ass. Mir musse mat den Amerikaner eng gemeinsam Front bilden, ouni awer den Amerikaner op alle Punkten nozeginn, well mir musse jo elo fir d'éischt erausfannen, wat den Trump dann als nei Ukrain-Politik eigentlech wëllt an de Wee leeden. Hie wëllt jo en Deal maachen, also. Hie wëllt een Deal maachen, an zwar wëllt en an zwee Deeg Fridden hierstellen. Ech mengen, dass dat. Komm, mir soen, dat wier rhetoresch gesot. Jo, och net an. Ech wëll keng Zäitfrist do nennen. Ech weess just, dass mer Fridde brauchen, mä mir brauchen en net zu de Konditiounen, déi de Putin a Russland fixéieren. Déi kënne keen Diktatfridden dekretéieren, deen territorial Integritéit vun der Ukrain fundamental a Fro stellt. De Lëtzebuerger Staatsminister, de Luc Frieden, huet gëschter zu Bréissel d'Konditioune fixéiert, no deenen eng ee Waffestillstand an an der Folleg dovun eng Friddens ee Verhandlungsfridde muss zustan kommen, nämlech territorial Integritéit an déi onverletzt Souveränitéit vun der Ukrain Viraussetzungen, fir datt et bei der europäescher Sécherheetsarchitektur bleift, déi nom Zweete Weltkrich vu Leit, déi méi wäit gesinn hu wéi mir, gezeechent ginn ass. An dofir mengen ech mam Här Trump fënnt een eng Léisung. Net nëmmen wat d'Verhältnis Europa, USA an Europa an der transatlantescher Allianz ubelaangt, mee och wat d'Ukrain ubelaangt, wou ech gären hätt, datt op d'Ukrain géif gelauschtert ginn, ier mer op eis selwer lauschteren. Well wa mer op eis selwer lauschteren, hätt mer jo eigentlech gären, wa mer eis eeschthaft froen, Fridden zu egal wat fir engem Präis fir d'Ukrain. Am beschten op néischt néischten. Dat kann et net sinn. Mécht Iech dat Suergen, wann Der héiert, et gëtt erëm iwwer Wehrpflicht geschwat, respektiv Chiffere vun zwou Komma eng Milliarden Depensë fir d'Defense eleng fir eist Land 2030 an d'Diskussioun gefouert ginn? Ech hunn dat net gär, dat hunn ech jo enke schonn hei erkläert, mengen ech, dass mer erëm esou iwwer. Oprüstung an d'Militär an Panzeren an Fligere schwätzen, wéi mer dat am Kale Krich gemaach hunn. Ech hätt ni gemengt, datt déi Friddensdividend, déi sech iwwer Europa ausgeschlott huet, am Ufank vun den Nonzeger Joren esou séier verbraucht wier. Erkläert mir emol eng Kéier, Juncker, deen nach jo e bësse méi jonk ass an dat do net mat an ëmmen aus Erzielunge vu Mamm a Groussmamm weess, eng Dividend baut sech jo op an do muss ee eppes erabezuele fir herno eppes erauszezéien. Wat ass do abezuelt ginn? Abezuelt ginn ass an déi Friddensdividend, fir an Ärer an Ärem Bild ze bleiwen, déi nordatlantesch Verteidegungspolitik, déi mer nom Zweete Weltkrich opgebaut hunn an déi du am NATO-Doppelbeschluss gegipfelt huet, dee vu breeden Deeler vun der europäescher Bevëlkerung ofgelehnt ginn ass, well se net wollten, dass d'NATO géif oprüsten, awer just déi Oprüstung do Am Kale Krich, also net vun Entzündungsgefor begleet, huet et erlaabt, datt Russland seng Wirtschaftspolitik huet mussen esou ëmänneren, datt se net méi genuch Suen haten, fir déi verréckte Verteidegungspolitik an Oprüstungspolitik, déi se amgaang waren duerchzeféieren, virunzeféieren. Aus deem Effort sech ze verteidegen, ass d'Méiglechkeet vun enger méi friddlecher Reegelung vun dem kontinentalen an interkontinentale Konflikt entstan, an dat ass elo fort, well mer obligéiert sinn, An eng Oprüstungsspiral, déi mer och am Kale Krich haten, awer net esou ausgeprägt wéi elo, ze geroden, déi net gutt ass. Mir sinn obligéiert, sot e, an se ze geroden. Jo, well ech der Meenung sinn, datt et net nëmmen ëm de Fridde geet. Et geet och ëm d'Fräiheet. Fräiheet ass ee méi grousse Wäert wéi de Fridden. A fir d'Fräiheet ze verteidegen, muss een och kënne militäresch Mëttelen asetzen. An dorëms geet et eigentlech an deem Konflikt, deen de Putin do lassgetrueden huet. Ech géif awer nach gär derbei soen, well mer oft accuséiert ginn, ech och, mam Putin relativ naiv ëmgesprungen ze sinn, wat och stëmmt, dass mer, hätte mer eng aner Politik gemaach wéi déi, déi mer gemaach hunn, wou mer de Russe vertraut hunn, Dat hätt keng Regierung iwwerleet. Russ ass jo vum Enemy zum Ami ginn a lo erëm zum Enemy. Wa mer 2006 oder 2007 gesot hätten, also mat de Russe wëlle mer net méi zesummeschaffen, mir trauen deenen net, mir rüsten elo op, well déi Russen, déi gräifen eis enges Dages erëm un, dat hätt jo kee Mënsch. An Europa akzeptéiert als ëffentlechen Diskurs, begleet vun deementspriechende politesche Moossnamen. Mir wiere jo an de Massendemonstratiounen, och zu Lëtzebuerg, ënnergaang, wa mer esou eng Politik gemaach hätten. Doduerch, datt mer de Russe vertraut hunn, hu mer et méiglech gemaach, datt mer laang Zäit méi roueg gelieft hunn, awer et och erméiglecht, datt mer elo net méi esou roueg kënnen liewen. Doduerch, dass mer, fir dat emol e bësse graff auszedrécken, och Rücksicht geholl hunn op d'Stëmmung an de westleche Gesellschaften, nämlech, Maacht Fridde mat de Russen a rüst net op, rüst of, si mer deelweis, natierlech haaptsächlech duerch d'Feelverhale vum Putin, an déi Situatioun geroden. Mee an de siwwenzeger Joren, Hat Däitschland net ee Verteidegungsbudget vun 1,6 a vill méi fir op zwee Prozent ze kommen? Wéi de Willy Brandt Bundeskanzler war, huet den däitsche Verteidegungsbudget véier Prozent bedro. De Friedenskanzler huet de Friddensnobelpräis mat véier Prozent kritt. Well ech esou eppes, a dat lucht net am Spektrum vu menger Virstellungskraaft, dass an esou enger Organisatioun esou ee Mëssbrauch vun och gespenten an ëffentleche Gelder géif geschéien. Et huet mer leed gedo fir meng gutt Frëndin, den Josée Jacobs, wat ee Liewe laang sech fir aner Leit agesat huet a wat da muss erlaben, erliewen als Presidentin vun der Caritas, dass esou eppes ouni säin Verschëlden Geschitt. Et huet mech besuergt gemaach, well ech awer gespuert hunn an nach spieren, datt d'Spendebereetschaft vun de Leit e Knacks kritt huet, well se einfach net méi wëssen, weem se nach kënnen trauen. A wann d'Vertraue verschwënnt, dann ass Zesummeliewen méi schwéier an déi drënner ze leiden, déi riskéieren, pardon, drënner ze leiden, dat sinn déi sozial Schwaach, fir déi d'Caritas sech mat Erfolleg eigentlech agesat huet. An dofir halen ech net op ze spenden, wann d'Caritas, déi no leider net méi Caritas heescht, ech weess och net firwat dass déi elo en aneren Numm huet, an all Land op der Welt gëtt et eng Caritas, just net zu Lëtzebuerg, dat hu mer elo ëmgedéift, fir déi ech awer spenne well ech doranner nofolleg vun der Caritas gesinn oder awer deenen Deeler vun der Ex-Caritas, déi nach bestinn, zoueschécken, dat muss ech mer nach iwwerleeën. Mee ech kann d'Leit nëmmen opruffen, obschonn dat mech näischt ugeet, mee ech maache mer Suergen doriwwer, dass mer déi mer Erfolleg waren, wat vill gespent huet a wat bei all Opruff fir ze spenden derbei war, d'Leit solle virufueren, ze spenden a sech net d'Froe stellen, wou d'Suen huginn, an déi, déi elo d'Sue verwalten, sollen dat esou maachen, datt d'Vertrauen erëm séier hiergestallt. Dat ass e gutt Schlusswuert. Dat allerlescht Wuert awer Är Memoiren, ech kommen ni derlaanscht, si geschwë fäerdeg, Freiheit heeschen déi vum Angela Merkel. Wéi ass Ären Titel dann? Mä de Viertel Freiheit ass och net vum Angela Merkel, mee vum Verlag. Et ass de Verlag, deen d'Titelen en accord mam Auteur vum Buch. Mee wéi giff Der dann, Je ne regrette rien, Did it my way, Ëmmer bereet, ech weess et net, wat? Ich hab mich bemüht. Redlich. Dat steet schonn op engem Graf. Dat stëmmt effektiv. Dat steet op engem Graf vum Willy Brandt, ech wëll mech net. Da hu mer dee scho fir d'zweet ernimmt. An déi Kategorie eropbugsen. A wéini komme se eraus effektiv? Wann Dir. Ech hunn Iech schonn esou vill Date genannt. Dat ass richteg. Da schwätze mer d'nächst Joer. Am Laf vum spéiden nächste Joer. Dat ass gutt. Oder am Ufank vum Joer derno. Derno, dat ass gutt. Mir kréien dat nach am Titel. Dir kritt et ze liesen. Gutt. Merci, Här Juncker, dass Der hei waart fir d'Kommen. Merci Iech. Iech, äre Familljen natierlech all eisen Nolauschterer dobausse roueg friddlech flott Feierdeeg. D'war dee leschte Background a dësem Joer, deen nächsten ass den 11 Januar. Merci, dass der hei wart. Merci an de Leit all Guddes fir d'nächst Joer, deenen engen an deenen aneren.